Pitanje glasi, eselamu alaikum, da li se izgubi abdest ako se prilikom preslačenja razgoličimo, ali ne skroz, nego samo do veša? Da li je ovo situacija u kojoj se gubi abdest? Ne, ne. ne Gubi abdest. Promjena odjeća, ako ne, nije znači, otkrivanje tijela, ne gubi abdest. Nema dogoza.